Pes a e oad neus da vreur fanch? Ugun vla er blama, pel yo anka e witon. Te an nikos e a fanmi? Neke, ma za da me mam zon tammi kosa witan. Ya, sans e de pes a e oad, ne? Me mam neus an terkan vla, a me zad neus tri ugun. Da dad zo ken koz a ma ini? Selta, pes a oad neus da ini? Me me zo oad gan da dad tri ugun vla. Pes a oad neus da vreur fanch? Ugun vla er blama, pel yo ankar re Te an ni kosa ar fanmi? Ne ket, me zad em am tan mi kosa rudon. Ya, sans se de. Pe se wad neun? Ma mam neus hant er kanvla, a ma zad neus tri Da dad zo ken koz a ma ini? Selta, pe se doad neus da hini? Me me zoad gan da dad. Tri vla.